salutas Eduardus eh kai bonvenon al mia hodiaŭa podcasto. Eh do hodiaŭ estas Asumin min kontroli la daton. La dude oka de marto du mil dudek ses. Eh, do hodiaŭ estis mm, tre kutima tago por mi. Eh, eh bone principe eh odio eh que ci vespere eh mi volas eh paroli pri mi ai stontai progetto eh ca yes eh do eh odio mi mi mi passigis eh tempon eh el laborinte eh, en, en eh, por stigi programon por Esperanto do ...en eh, yen estas eh, mia situacio bueno eh, eh, mi javas... eh, eh, per mia eh, per tablet computilo eh, cae de nove mi te vas eh, clarí la llenon eh, por mi estas eh, estas grave eh, javi eh, aliron al bortaro sen rete eh, char mine javas eh, fidelan eh, fidelan aliron al interreto eh, do eh, javi aliron al ti sen rete gravas por mi eh do certe eh kiel mi jamen sis mi havas eh tian aliron per mia tablet computilo eh kiu eh kies kies operaciumo estas android eh tamen mi ne tuas kaj mi ne fidas eh, tian operaciumon kai verdire la mi mi opinias ke gi estas la la plei malbona operatiumo eh kiun mi usis <laughs> eh kiun mi usis eh dum la tuto dum la tuto de mia vivo eh kai yes eh nun tempem facte eh, mi es mi usas eh, que ni linux lignusen que hay mi tre chuas eh, usitin eh, por eh, por la tuto que mi faras por chio kion mi faras eh, chiutage eh, do eh, certe eh, Citio Bortaro, la reta vortaro, kiu estas eh eh Trevor Shine e eh, uno en la Play eh Play Bona, uno en la Play Bona eh, Bortaro por Esperanto. Eh Bone ili havas eh Ji havas Red Pajon kai oni povas usi gin por aliri al al labortaro kai yes sed de nove mi personas aliron al gi sen rete eh, bone eh, mi trovis eh, apon eh, per mia eh, table computilo kai verdire tia apostas el stara el stara el stare bona tutte prave e fakte gi estas libera programo e kai yes mi tres chatas e la eston de gi charmi personas e eh, eh, tiagion, mi besonas vortaron sen rete. Eh, tamen, de nove, mi dependas de eh, tia operaciumo, eh, kiun, kiun mine chatas usi, <laughs> kai eh, eh, verdire la kialo precipe temas pri eh, pri gia manco gia malesto de clavaro ciu kai mi ancora mine al cuti mi mine niem al, ancora mine al mine povas al cuti migi al uso de ecrana clavaro eh un oni trovas per eh per eh, tablet computilo tablet computilo au such telefonon mi bolas usi veran clavaron eh, per vera computilo eh, do certe mi anca malcobris eh, vortaron por esperanto eh, kiu estas havebla per eh, GNU Linux Lignuso eh, kai yes gi funkcias eh, tre tre bone gi estas tre rapida eh, tamen gi ne gi ne presentas al vi multe da exemploi e eh, verdire gi ne present gi eh, presentas nenion da exemploi kai eh, tio estas precipe mia problema pri pri tia apo tia aplicacio eh do certe mi personas ejemplo in eh bone eh, ancora mi personas ilin. kai yes eh do eh tamen retabortaro eh tiu proyecto estas eh, estas sen costa kai oni povas eh, el shuti la tuton mm, da da dosiero i eh, por estigi programon same kiel programo pro, programo kiun mi trovis per mia eh, sach telefono au tablet computilo eh tamen eh, mi ancora mine malcobris eh, iun application eh, kiun mi poas eh, instali eh, en mia sur mia computilo o oh, en mia computilo eh, do sed tamen mi mi jam el shootis en eh, la tuton da dosiero eh de la retabortaro. eh do mi mi estas estiganta programon por bueno por eh por Javi la Samon por Javi la Saman eh bortaron au almenao similan bortaron eh same kiel same same kiel tiu kiun mi usas eh per mia tablet computilo eh do certe eh estigi tian eh, applicacion eh estas malfacile mine mensovo mine mensovus bin eh, tamen mi estas eh, progresanta kai yes mi povas diri ke mi povos stigi tian application eh, tre tre eh, frue espereble kai yes eh, ancora eh, ancao mi mi eh mi havas eh bueno mi mi lernas idon que hay mi lernas tin eh char mi bolas contribui al wikipedia char wikipedia por mi estas eh tre grava proyecto que hay tre tre signifa proyecto que eh, hay havi oportunon eh por eh, doni contribuon al gi estas estas eh, estas eh, grave o estas eh, mirinde por mi do eh, certe mi mi provis eh, eh, contribui eh, al Wikipedia por Esperanto tamen eh mi trovis alian personon tie ke tia per eh, tiu persono eh kritikis eh multege mia intraduko en eh ni neniam donis klarigon eh klarigon pri mia eh pri chu kai do mi mi frustritis kai mi forlasis eh, tian penon poste eh, sed ancora mi habis eh, mi havis desiron por contribui al wikipedia kai mi tre chatas ancao eh, mi tre apretas ancao eh, idon kai mi decidis eh, eh, ec eh, kai ancora mi lernas gin eh, eh, kai yes gi estas estas proxime al esperanto kai eh, mi ne trovas gin eh, eh, malfacile eh, mi ne trovas gin malfacila eh tamen ancora mi devas eh prioritatigi en eh, la legadon en ido kai eh bone play parte plivonigi mi lerton pri gi eh kai bone mi estas laboranta eh por eh por plenumi tion eh, do eh, certe mi havas granda joyon pri miai estontai proiectoi cae eh, bone, mi havas bonan computilon eh, nun facte mi havas du computiloin eh, ambau eh, <clears throat> ambau funcias per eh, per GNU Linux eh que hay tre, tre 3 chatas la usan de G eh que hay yes eh do eh cena se mi jam parolis multe multege do eh dan pro via judia atento que hay esperable eh chis morgao kai bone mi de nove mi mi dankas vin pro via hodiaŭ atento kaj eh, ĝis morgaŭ